50 languages. 46 nelikümmend kuus , nelikümmend kuus , ในดิสโกเทก diskoteegis , diskoteegis , ที่นั่งนี้ว่างไหมคะ kas see koht siin on vaba ? kas see koht siin on vaba ? ดิฉันนั่งกับคุณได้ไหมคะ Kas ma võin teiega istuda? Kas ma võin teiega istuda? เชิญค่ะ Meeleldi. Meeleldi. คุณคิดว่าดนตรีเป็นอย่างไรคะ Kuidas teile muusika meeldib? Kuidas teile muusika meeldib? เสียงดังไปนิดค่ะ Veiti valju. Veiti valju. แต่วงดนตรีเล่นดีมากค่ะ Kuid bänd mängib päris hästi. Kuid bänd mängib päris hästi. คุณมาที่นี่บ่อยไหมคะ Kas te käite tihti siin? Kas te käite tihti siin? ไม่บ่อย นี่เป็นครั้งแรกค่ะ Hei, see on esimene kord . ei , see on esimene kord . ดิฉันไม่เคยมาที่นี่เลยค่ะ ma ei ole kunagi siin käinud . ma ei ole kunagi siin käinud . คุณอยากเต้นรำไหมคะ kas te tantsite ? kas te tantsite ? อีกเดี๋ยวอาจจะไปค่ะ hiljem võib-olla . hiljem võib-olla . ดิฉันเต้นไม่เก่งค่ะ ma ei oska eriti hästi tantsida . ma ei oska eriti hästi tantsida . ง่ายมากเลยค่ะ see on väga lihtne . see on väga lihtne . ดิฉันจะแสดงให้คุณดู ma näitan teile . ma näitan teile . ไม่เป็นไร วันอื่นดีกว่าค่ะ Hei parem mõni teine kord Hei parem mõni teine kord คุณรอใครอยู่หรือเปล่าคะ Ootate te kedagi Ootate te kedagi ใช่ค่ะ รอแฟนอยู่ Jah oma poissõpra Jah oma poissõpra เขามาแล้วค่ะ sealt tagant ta tulebki . sealt tagant ta tulebki